Amanaya bo testimony. Amanaya bo testimony. Yedin sempaba na mumbra meti o. Oh, e Kristo fue. Amanana yabo. E amanana yabo kristofe yɛde nsɛmpa baa na mombɛmbɛtie o ɔyaye testimony yɛdabo testimony yɛdabo testimony ayɛdabo testimony adomabo testimony nhyɛnabo testimony Remember.